بسم الله الرحمن الرحيم هذا إذا وجد في الصلاة ماء مطلقا فإن وجد سؤر الحمار مضى على صلاته لأنه مشكوك فيه وشروعه في الصلاة قد صح فلا يقطع بالشك بل يمضي على صلاته فإذا فرغ منها توضأ به وأعاد لأنه إن كان مطهرا في نفسه ما جازت صلاته وإن كان غير مطهر في نفسه جازت به صلاته فوقع الشك في الجواز فيؤمر بالإعادة احتياطا bizlar shu tayammum bobida namozni oxirida tayammum qilgan odam suv topib qolsa nima bo'ladi? to'g'rida mazhabimiz rahbari Abu Hanifa rahmatullahi alayhi bilan şagirdleri Abu Yusuf va Muhammad o'rtalarida ikki xil javob bo'luvdi. Mana shu javoblarni o'tayotgan edik. Gap suv kelib qolganda suv ishlatishga qodir bo'lib qolganda nima bo'ladi degan masala ustida edi. Shu gapni e, aytib o'tildi. Endi ki, o'sha suv degenden maqsad mutlaq suv bo'lsa, ya'ni toza odatdagi suv bo'lsa. Agar masalan bir hayvonni qoldig'i bo'lgan suv, eshak ichib qolgan suv kelib qolsa o'sha vaqtida. Hali tayammum qilib o'qiyotgan odam, namoz o'qiyotgan odam oldiga. Eshakni qoldig'ini topadigan bo'lsa, unda namozini buzmaydi. E, namozda davom etaveradi. Chunki ma'lumki eshakdan qolgan suv shaklik suv hisoblanadi. Halolmi, harommi ekanligida shak bor. Bu odam tayammum bilan namozga kirishligi durust bo'lgan edi. Demak, shakli suv, shubhali suv bilan namozini buzmaydi. Balki namozda davom etadi. Endi namozda davom etib namoz o'qib bo'lgandan keyin salom berib namozini bitirgandan keyin ana shu shakli bo'lgan suv bilan tahorat qilib namozini qayta o'qiydi. Agar e, to'g'ri shubhasiz suv topadigan bo'lsa, namozini buzib o'sha e, suv bilan tahorat qilib boshqa o'qisin deilgan edi. U eshakdan qolgan suv topilib qolsa, bunda namozini bitirib keyin o'sha suv bilan tahorat qilib boshqa o'qiydi. Chunki agar mana shu eshakdan qolgan qoldiq bo'lgan suv o'zi toza qiluvchi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni toza qiluvchilik xususiyatini yo'qotmasa eshak ichgandan keyin. Unda demak u toza suv ekan, toza suv kelibdi, bu odam tayammum bilan namoz davom ettiribdi ekan, u namozi joiz emas, chunki toza suv kelgan ekan. Agar u suv e, o'zi toza qiluvchilik xususiyatini yo'qotgan, shak bor deyiladigan bo'lsa, unda demak tayammum bilan o'qigan namozi joiz. Ammo shu joizligida bu suv qanaqa edi degan shubha paydo bo'ldi. Shuning uchun ehtiyotan namozini bitirib olgandan keyin o'sha suv bilan tahorat qilib namozini boshqa o'qisin dedik deydilar. Va in wajada nabidat tamrin taqada tayammumuhu 'inda Abi Hanifa لأنه بمنزلة الماء المطلق عند عدمه عنده وعند أبي يوسف لا ينتقض لأنه لا يراه طهورا أصلا وعند محمد يمضي على صلاته ثم يعيدها كما في سؤل الحمار هذا كله إذا وجد الماء في الصلاة فأما إذا وجده بعد الفراغ من الصلاة فإن كان بعد خروج الوقت فليس عليه إعادة ما صلى بالتيمم بلا خلاف وإن كان في الوقت فكذلك عند عامة العلماء وقال مالك يعيد وجه قوله إن الوقت أقيم مقام الأداء شرعا كما في المستحاضة فكان الوجود في الوقت كالوجود في أثناء الأداء الحق أداء حقيقة ولأن التيمم بدل فإذا قدر على الأصل بطل البدل كالشيخ الفاني إذا فدى أو أحج ثم قدر على الصوم والحج بنفسه ولنا أن الله تعالى علق جواز التيمم بعدم الماء فإذا صلى حالة العدم فقد أدى الصلاة بطهارة معتبرة شرعا فيحكم صلى الله عليه وسلم بصحتها فلا معنى لوجود الإعادة وروي أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تيمما من جنابة وصليا وأدرك الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي عاد أما أنت فقد أوتيت أجرك مرتين وقال للآخر أما أنت فقد أجزأتك صلاتك عنك أي كفتك جزاء وأجزاء محمودا بمعنى الكفاية وهذا ينفي وجود وجوب الإعادة ما ذكر من اعتبار الوجود بعد الفراغ من الصلاة بالوجود في الصلاة غير سديد لأنه مخالف للحقيقة من غير ضرورة ألا ترى أن الحدث الحقيقي بعد الفراغ من الصلاة لا يجعل كالموجود في خلال الصلاة كذا هذا وأما قوله إنه أقيم مقام الأصل فنعم لكن بعد حصول المقصود بالبدل والقدرة والقدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل لا تبطل حكم البدل كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت بعد انقضاء العدة بالأشهر بخلاف الشيخ الفاني إذا حج رجلا بماله وفدا عن صومه ثم قدر بنفسه لأن جواز الإحجاج والفدية معلق باليأس عن الحج بنفسه والصوم بنفسه فإذا قدر بنفسه ظهر أنه لا بأس لا يأس فأما جواز التيمم فمعلق بالعجز عن استعمال الماء والعجز كان متحققا عند الصلاة وبوجود الماء بعد ذلك لا يظهر أنه لا عجز فهو الفرق endi o'sha tayammum bilan namoz o'qiyotgan odam namozini bitirmay turib, uni oldiga suv emas, xurmoni e, sharbati, xurmo qaynab o'shindan chiqqan suv kelib, o'shnaqa suvni topib qolsa, mutlaq suv emas endi. Unda Abu Hanifa rahmatulloh alayhi nazdida tayammum sinadi, xuddi mutlaq suv kabi. Chunki xurmoni suvi Abu Hanifa nazarlarida mutlaq suv o'rnida bo'ladi. O'sha mutlaq suv topilmagan vaqtida. Ya'ni toza suv topilmasa, xurmoni sharbati toza suv o'rnida bo'laveradi. Abu Yusufdan nazdida bo'lsa, o'shunaqa shunaqa xurmoni sharbati kelib qolsa, uni oldiga tayammum bilan namoz o'qiyotgan odam oldiga tayammumi sinmaydi. Chunki e, bu kishi bu nabizut tamir xurmo sharbatini aslo toza qiluvchi deb ra'y qilmaydilar u kishi. Bu toza qilmaydi deb aytadilar. Shuning uchun ham demak toza emas narsa keldi, u tayammumi tayammum. Endi Imom Muhammad nazdida bo'lsa, tayammum bilan namoz o'qiyotgan odamning oldiga shu xurmoni sharbatini keltirib qo'yilsa, uni ishlatishga qodir bo'lsa, bu odam namozda davom etaveradi. Keyin namozini o'qib bo'lgandan keyin tayammum bilan qayta o'sha namozni o'sha xurmo sharbatida tahorat qilib boshqa o'qib qo'yadi. Xuddi hali eshakni qoldig'i bo'lgan suv bilan boshqa o'qib qo'ygandek tahorat qilib. Xo'p, mana shu masalalar yuqoridagi masalalar. Hammasi o'sha tayammum qilgan odam suvni namozni ichida topgandagi masalalar. Ammo namozdan keyin suv kelib qolsa, namozdan namozdan keyin suvga qodir bo'lsa, endi u namozdan keyin degani qachon? O'sha namozni vaqti o'tib ketgandan keyin, ikkinchi namoz vaqtidan keyin suv topib qolgan bo'lsa, unda hech qaysi ulamolar o'rtasida ixtilof yo'q. u namozni tayammum bilan o'qigan namozini boshqa o'qimaydi. Chunki namozni o'qib bo'lgan, o'sha namoz vaqti ham chiqib ketgan, keyin suv topildi. Avvalgi tayammum bilan o'qigan namozingni boshqa o'qi demaydi hech kim. Ammo namozni o'qib bo'ldi-yu, hali shu namoz vaqti o'tib ketmay turib suv kelib qolsa, ammo ulamolar qayta o'qimaydi, namozini o'qib bo'lgan tayammum bilan salom berib bo'lgan deyshadi. Ulamolar ichida faqat Imom Malik rahimahulloh agar vaqt chiqib ketmay turib e, suvga ega bo'lib qolsa, namozini qayta o'qisin deydi. Bu kishining gaplarining sababi shuki, shu ekanki, vaqt shar'an adoni maqomiga qo'yiladi. Ya'ni namozda turgandek, modomiki vaqt bor ekan, siz namozda turgan hisoblanasiz. Masalan, mustahoza kabi. Mustahoza qon kelib turadigan kasalligi bor erkak yo ayol bo'lsin. O'shanda e, butun vaqt chiqib ketguncha bitta tahorati bilan qancha namoz o'qisa bo'laveradi, go'yo vaqti shu namozda turgandek hisoblanib, namozing tugaguncha shu tahorating yetadi degandek, ya'ni vaqt chiqib ketguncha yetadi deyiladi. Demak, tayammum qilgan odam ham o'sha vaqt chiqib ketmay suv topib qolsa, demak, namozda turgan vaqtida suv topgan hisoblanadi va bu o'qib bo'lgan namozini ham boshqa o'qiydi der ekanlar. E, bu Imom Malikni gapi. Nimaga desalar, dalil aytadilar-ki, tayammum o'rin bosar edi. hali namoz vaqti chiqib ketmay turib asl bo'lgan suvga qodir bo'lsa, bosar bo'lgan tayammum botil bo'ladi. deb bir e, ajoyib misol aytibdilar. Shayx foniy shariatimizda keksalik yoshidagi odamlarni 55-60 yoshdan yuqoridagi kishilarni foniy shayx, ya'ni shayx deganda bir lug'atda keksa odam, oqsoqol degani. E, chol yo kampir shayxa bo'lsa kampir bo'ladi shayx bo'lsa chol bo'ladi shunaqa mazmuni ham bor foniy degani e, bu o'tib ketgan odam bu ya'ni oxiratga yuzlanib qolgan odam degani bo'ladi e, nafaqa pensiya yoshidagi odam degani bo'ladi ya'ni ancha muncha ish uni bo'ynidan olingan e, masalan ro'zani tutolmasa bu odam e, ro'za tutishga kasali bo'lmasa ham qariligi bor, o'zi bir alohida kasali yo'q, roza tutishga qiynaladi. Toqat qila olmaydi, ammo urinib roza tutadi. Mana shu odam roza tutmasa ham bo'laveradi o'sha qariligi yoshida. Faqat shart roza tutishga qiynalsa. 60 ga kirdim deb emas, balki shundan keyin roza tutishga qiynaladigan bo'lsa, bu odam roza tutmasa bo'ladi va bir kun tutmagan rozasiga 2 kilo bug'doydan fidya to'lov to'lasa, xuddi roza tutgan bilan barobar bo'ladi. demek demak, mana shu odam e, roza tutolmagani uchun fidya to'ladi. yoki shu qaro keksa odam hajga borishga ko'zi yetmasdan haj badal qildirib birovni jo'natdi, mablag'ini berib, ijarasini to'lab. Mana shu odam o'lmasdan yana o'nglanib roza tutishga qodir bo'lib qolsa, o'sha keksa yoshida, 60mi, 80mi, 100mi qanaqa yosh bo'lsin. Qodir bo'lib qolsa, shu avval to'lov to'lagan ro'zalarini endi qazosini tutadi. Chunki bu ro'zaga qodir bo'lib qoldi. Agar hajga bora olmaydigan holatda edi, keyin o'g'lanib hajga boradigan quvvatga kirib qolsa, haj qildirgan edi birovni. U haj bekor bo'ladi, endi o'zini bo'yniga yana haj farzi qaytib keladi. O'zi haj qilish kerak bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan tayammum qilgan odam ham hali vaqt chiqib ketmay turib suv topib qolsa, endi suv bilan o'qishga qodir ekan, tayammum bilan o'qigan namozini, o'sha oxirgi namozini boshqa o'qiydi deb Imom Malik shunaqa dalil keltiribdilar. Yani e, bu dalildan biz boshqa masalalarni ham bilib oldik, roza va haj masalalarini. Ma'lumki, rozada bir yosh odam kasal bo'lib qolsa, demak 55 yoshdan pasi bo'lgan inson ro'za tutolmaydigan kasalligi bo'lsa, bu odam ro'za tutmaydi. Tutmasligiga ruxsat. Agar kasalligi ro'za tutsa ziyoda bo'lib ketadigan bo'lsa, ro'za tutmasligi vojib. E, chunki o'zini halok qilishini Alloh taolo xohlamaydi bir bandasini. Lekin shu odam 2 kilodan bug'doyni e, berishligi durust emas. Tutmagan kunlariga. Balki bu odam Alloh taolodan so'rab tuzalib qolay deb, tuzalganimda tutib beraman deb tutmagan kunlarini e, sanab yuradi va sanoqni keyin tutib beradi. Endi tuzalmay o'tib ketib qoladigan bo'lsa, unda necha kun tutmay o'tganini merosxo'rlariga qoldirayotgan e, qarindosh urug' farzandlariga aytib ketadi. Men 10 kun ro'zani tutolmaganman. Meni merosimdan o'sha e, ro'zani fidyasini berib qo'yinglar deydi. Endi tuzalmay o'lib ketadigan bo'lsa. endi umid bor yosh bo'lgandan keyin u tuzaladi. Tuzalsam tutaman deydi. Ammo keksa odam, demak 60 ta yuqorisidagi inson endi tuzalsam tutaman degan yoshdan o'tgani uchun kasal bo'lib qolsa, endi ketishim aniq shekilli deydi-da bu odam kuniga bittadan miskinni to'ydiradi. Va har kuni roza tutganlar bilan barobar e, savob olaveradi bu inson. E, ana shu odam endi keyin ro'za tushga qodir bo'lib e, kuch kirib quvvatlanib qoladigan bo'lsa, bu odam haligi fidya berganlari demak bekor o'sh kunlariga ro'z tutib bersin deyilyapti bu masala. Keyin hajdan ham har kim hajga o'zini o'rinbosari qilib birovni haj badal qilib yuborsa bo'lmas ekan, balki o'sha e, qodir bo'lmagan yo o'lgan odam o'tgan odamlar nomidan haj badal qilinadi. yo tirik bo'lsa u odam bora olmasligi aniq bo'lsa, borishiga ko'zi yetmaydigan shalmi, shunaqa bir cho'loqmi, shunaqa holat bo'lsa-ki, bora olmaydi. Mana shu odam haj badal qilinsa bo'ladi. Ammo qodir bo'lib qolsa, qilgan haj badalining hukmi bekor bo'ladi, savobga ega bo'laveradi-yu, farz soqit bo'lmaydi. Haj degan farz. Qodir bo'lgan odam haj farzini o'sha farzni ado qilish kerak bo'ladi. Mana bu masalani ham bilib oldik. Ha, demak Imom Malik tayammumni ham shunga o'xshatayaptilar. Tayammum qiya odam ham hali o'sha namozda vaqti chiqib ketmay suvga qodir bo'lsa, demak hali tayammumi bekor bo'ladi. Hali rozadan bergan fidyasi bekor bo'lgandek, haj badali bekor bo'lgandek, tayammum bekor bo'ladi, suv bilan tahorat qilib o'sha namozni boshqa o'qiydi deydilar. Biz nima dedik? Namozni salom bergandan keyin suv topilsa, o'qib bo'lgan namozini boshqa o'qimaydi dedik. Dalilimiz Alloh Teala tayammumni qachon joiz dedi? Suv topolmasanglar dedi. Suvni yo'qligiga bog'ladi. Ana shu yo'q vaqtida namoz o'qib bitirdi birov. Demak, bu o'sha namozini e, bir shariat bo'yicha e'tiborga olinadigan tahorat bilan qildi. Ya'ni o'sha tayammumni shariat e'tiborga oladi. Namozni o'qib bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu namozni durust deb hukm qildilar. Demak, o'sha durust bo'lgan namozni boshqa o'qiysan suv bilan deyishga hech hojat yo'q. Ma'nosi yo'q. Mana bir rivoyat bor. Ikkita odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib masala so'rashibdi. Bular e, junub bo'lib qolib tayammum qilgan ekanlar. Va tayammumdan keyin toza bulduydu deb tayammum bilan namoz o'qibdilar. Shundan keyin namoz okubu bo'lganlaridan keyin hali vaqt chiqib ketmay turib suv topib qopdilar yuvinadigan, g'usl qiladigan. Shunda haligi ikkitadan bittasi e, suvda usul qilgandan keyin haligi o'qigan namozini qayta o'qibdi, tayammum bilan o'qiganini. Yana biri tayammum bilan o'qiganim yetadi deb qayta o'qimabdi g'usl qilgandan keyin. Shularga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, haligi qayta o'qigan odamga sen ajrini ikki marta olibsan. Ikkita namoz o'qigan ajr olibsan. Haligi e, qayta o'qimay tayammum bilan o'qiganim yetar degan odamga aytibdilar-ki, senga bu namozing sening tomoningdan kifoya qiladi, qabul bo'ladi. Yetarli bo'ladi. Ya'ni qayta o'qi sen de buyurmadilar, balki seni namozing kifoya, ammo usul qilib yana bir o'qiganingda ikkita namozga e, savobiga ega bo'lardi. E, deyaptilar. Bu demak bu gaplari qayta o'qishli vojib degan gapni qaytaryapti. Qayta o'qish vojib bo'lsa, payg'ambarimiz sen qayta o'qib ol derdilar-da. Endi Imom Malik e, shu namoz o'qib bo'lgandan keyin ham namozda turganday bo'ladi. Agar namoz vaqti chiqib ketmasa dedilar u. Demak, namozda turganda suv kelib qo'yanga o'xshaydi. Demak, bu odam namozini qayta o'qiydi degan gaplar to'g'ri emas dedilar musannif, kitob mualliflari. Chunki bu haqiqatga teskari bir narsa. Buni teskarilikni olishga hech qanaqa zarurat yo'q. Ehm, chunki namozingizni tugatib assalomu alaykum va rahmatulloh deganingizdan keyin sen namozda turibsan deyishlik bu to'g'ri emas gapdir. Demak, bu odam namozini bitirdi, tayammum bilan o'qigan namozi namoz, endi suv topib qolsa namozini qayta o'qimaydi. Mana shunga bir dalil aytayaptilarki, qaramaysizmiki, haqiqiy betahoratlik. Namozni o'qib bo'lganingizdan keyin, hali namoz vaqti chiqib ketgan yo'q. Namoz o'qib bo'lgandan keyin tahoratingiz sinadigan bo'lsa, namoz vaqti turibdi-yu, endi boshqa o'qib olaver, yana yangi tahorat qilib deyilmaydi-yu. Namoz tugagandan keyin tahorat sinsa, namoz o'qigan namozingiz namozdir. Mana shunga o'xshagan namoz tugagandan keyin, tayammum bilan namoz o'qib bo'lganingizdan keyin suv topsangiz, u avval o'qib bo'lgansiz tayammum bilan bu namozni suv bilan tahorat qilib qayta o'qishingiz shart emas. Yana Imom Malikda e, tayammum o'rinbosar badal u e, asl bo'lgan suvni o'rniga bosar bo'lgan degan gaplari bor. Bu gapga biz ha to'g'ri deymiz. Lekin o'sha badal bosar tayammum bilan maqsad hosil bo'ldi, namoz o'qib bo'ldingiz. badal bilan maqsadingiz hosil bo'lgandan keyin namozingizni tugatganingizdan keyin asl bo'lgan suvga qodir bo'lishligingiz bu haligi avvalgi badalni tayammumni hukmini botil qilmaydi. U tayammum bilan namoz o'qiganingiz bo'ladi. Bunga bu kishi bir chiroyli misol keltiryaptilar. Masalan, bir taloq olgan ayol hayz ko'rmaydigan bo'lsa, oylar bilan idda o'tiradi. 3 oy idda o'tirish kerak. hayz ko'radigan ayol taloq bo'lgandan keyin 3 hayz idda o'tirish kerak. Ana o'sha hayz ko'rmayotgan ayol 3 oy idda o'tiradigan bo'lsa, yo yosh go'dak ekan u taloq olgan, yo qari keksa yoshga borib qo'ygan xotin ekan, qanday bo'lsin? Demak, oy bilan 3 oy idda o'tirib, 3 oyda bitirgandan keyin e, hayz ko'rib qoldi keyin. Endi bunga endi sen hayz bilan boshqatdan idda o'tir deyilmaydi. Chunki 3 oylik iddadan chiqib bo'ladi bu. Undan keyin agar o'rtada bo'lib qolsa, unda o'tgan darsimizda aytdik, unda hayz bilan idda o'tirardi. Masalan, 1 oy idda o'tirgandan, 2 oy idda o'tirgandan keyin hayz ko'rib qoladigan bo'lsa, endi iddani hayzdan boshlagin deyilardi. Ammo 3 oy iddan o'tirib idda tugagandan keyin hayz ko'radigan bo'lsa, endi iddani hayz bilan boshlaysan deyiladi. Endi yuqorida Malik keltirgan shayxi foniydi masalasi boshqa. Ya'ni o'sha keksa shayx odam e, o'zini moli bilan bir odamni haj qildirsa yoki ro'zasidan to'lov fidya to'lagan bo'lsa, keyin o'zi qodir bo'lib qolgan bo'lsa, o'zi haj qilsin, o'zi ro'za tutsin dedik-ku. Bu boshqa masala. Chunki shu bir o'yinda haj qildirish, e, fidya berish bu o'sha o'zi haj qilishdan noumidligi sababli, o'zi roza tutishdan noumidligi sababli o'sha haj qildirgan yo fidya bergan rozasiga. Endi o'zi qodir bo'lib qolsa, ma'lum bo'ldiki, buni noumidligi ketdi. Endi bunda noumidlik yo'q. Bunda umid paydo bo'ldi. Roza tutish umidi, haj qilish umidi. Ammo bu boshqa masala ekan. Demak, unda umid paydo bo'ldimi? Shu umidi hali umri bor ekan, hajini qiladi, umri bor ekan, o'tkizgan rozasini tutadi. Ammo tayammumni joizligi qachon tayammum joiz? Suv topolmasangiz, topsangiz ham ishlata olmasangiz, ishlatishga qodir bo'lmasangiz, ojiz bo'lsangiz, shunga bog'langan. Shunda siz tayammum qilaverasiz. Tahorat o'rniga o'taveradi deyilgan. Siz namoz o'qiyotgan vaqtingizda o'sha suv yo'q edi. Namoz tugatguningizcha ham bo'lmadi. Demak siz de o'sha ojizlik turibdi namozingiz tugaguncha. Endi namoz tugagandan keyin suvni topilib qolishi bilan e, namoz vaqtida sen suvga qodir eding degan gap chiqmaydi-da, namoz tugatganingizdan keyin qodir bo'lib qoldingiz. Mana mana shu farq bor. Ya'ni tayammum bilan haligi haj qildirgan odam o'zi qodir bo'lib qolsa, roza tutmay fidya bergan odam o'zi qodir bo'lib qolsa, qayta tutadi, qayta haj qiladi degan gap bilan namozni o'qib olgandan keyin tayammum bilan suvga qodir bo'lib qolsa, qayta namoz o'qiydi degan gap bir-biriga farqi borki, to'g'ri kelmaydi deb Imom Malik gaplarini xato ekanligini isbotlaydilar. Alhamdulillah mana shu yerga kelib e, tayammum masalasini adog'iga yetdik. Mana necha oy o'qidik ekan, tayammumda shuncha ko'p gap bor ekan, shuncha tafsilot bor ekan. Alloh taolo rahmat qilsin, bu kishi bizga tayammumni o'rgatdilar. <clears throat> يعني فصل فصل في بيان الطهارة الحقيقية وأما الطهارة الحقيقية وهي الطهارة عن النجس فالكلام فيها في الأصل في ثلاثة مواضع أحدها في بيان أنواع الأنجاس والثاني في بيان المقدار الذي يصير المحل به نجسا شرعا والثالث في بيان ما يقع به تطهير النجس أما أنواع الأنجاس فمنها ما ذكره الكرخي في مختصره أن كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يجب بخروجه الوضوء أو الغسل فهو نجس من البول والغائط والودي والمدي والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة <coughs> ودم السائل من الجرح والصديد والقيء من الفم لأن الواجب بخروج ذلك مسمى بالتطهير شنو مثل قال الله تعالى في آخر آية الوضوء ولكن يريد ليطهركم وقال في الغسل من الجنابة وإن كنتم جنبا فاتطهروا وقال في الغسل من الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة وقال تعالى ويحرم عليهم الخبائث والطباع السليمة تستخبط هذه الأشياء والتحريم لا للاحترام دليل النجاسة ولأن معنى النجاسة موجود في ذلك كله إذ النجس اسم للمستقذر وكل ذلك مما تستقدره الطباء السليمة لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة ولا خلاف في هذه الجملة إلا في المني Xo'p. Mana kitobi tahoratni ikkinchi qismiga o'tyapmiz. Bu tahorat haqiqiy bayonida bo'ladi. Tahorat ikkiga bo'linadi. Ya'ni hukmiy tahorat, haqiqiy tahorat. Hukmiy tahorat deganda betahoratlikdan poklanish. tahorat singan bo'lsa, birov junub bo'lib qolgan bo'lsa, hayzdan, nifosdan tozalangan bo'lsa, o'shandan tozalanishdi, ya'ni tahorat qilishdi, usul qilishdi, tahorati hukmiyya deyiladi. Endi ikkinchi tahorat haqiqiy tahorat, ya'ni tozalik degan lug'at bu najasdan tozalanish. Najas tekkan bo'lsa, o'shani tozalash, endi bu haqiqiy najasni tozalash. Tahorat sinsa insonda hukmiy najas bo'ladi. Bir yer najas deb qolmaydi. Demak, tahorat bilan hukmiy najas ketkiziladi. Haqiqiy najosatni ketkizishlik haqiqiy tahorat deyiladi. 3 ta 3 xil mavzuda kelar ekan gap bu yerda. Biri <coughs> o'sha najoslarning navlari. Nimalar najos hisoblanadi shariatda. Ikkinchisi e, shariatda bir joyga najas tegsa, qancha miqdorda tegsa o'sha joy najasga aylanadi. Mana bu to'g'rida gap bo'ladi. Uchinchisi e, o'sha najasni tozalashlik voqe bo'ladigan narsalarni bayonida qanday tozalanadi o'sha najosdan qanday yuviladi qanday o'sha najos tekkan narsa tozaga aylanadi juda zarur bo'lgan uch mavzu mana shu faslda keladigan. Birinchisi demak najosatning navlari. <clears throat> Buni Karhi muxtasarida zikr qilganki, har narsaki insonni badanidan chiqsa, ana o'sha narsa chiqishligi bilan tahorat qilish yo g'usl qilish vojib bo'lsa, demak, mana shu chiqqan narsa najasdir. u masalan baul siydikmi yo axlatmi yo vadimi siygandan keyin keladigan qo'yg'lik erkak kishilar. Mazimi, manimi, hayz qonimi, nifos qonimi, istihoza qonimi yo bir yaradan chiqayotgan qonmi yoki yiringmi yo og'iz to'la qilingan qaymi <clears throat> mana shu narsalar inson badanidan chiqyapti. Odatda bular chiqsa yo usul vojib bo'lardi yo tahorat vojib bo'lardi. Demak, shu narsalar shariat nazarida najas hisoblanadi. Chunki bu narsalar chiqqanda vojib bo'lgan narsani nomi tathir, ya'ni poklaninglar, tozalanglar, tahorat olinglar degan buyruq bor shular chiqqanda. Mana masalan Alloh taolo tahorat haqidagi oyatning oxirida Velakin yuridu li yutahhirakum deb aytadi. Ya'ni Alloh taolo sizlarga tahorat qilishni buyurar ekan, e, sizlarni tozalashni tozalashligini istaydi, iroda qiladi. Demak, inson o'sha tahorat singandan keyin tahorat qilish bilan tozalanadi. Demak, tozalanish degan gap uchun tahorat qilmay turib tozamas degan gap chiqadi-da. yo g'uslda janobatdan junublikdan g'usl bo'lganda g'usl qilish haqida bo'lsa va inkuntum junuban fattahharu yana tahorat so'zi ishlatilyapti. Agar junub bo'lsanglar, juda ham tozalanib olinglar, ya'ni butun badaninglarni yuvinglar. Demak, o'sha junubga sabab bo'ladigan narsa chiqsa insondan, u najas ekan, shuning uchun ham uni tozalaninglar degan buyruq berildi. yoki hayzdan g'usl qilishlik to'g'risida vala taqrobuhunna hatta yathurn ayollaringizga to ular e, hayizdan tozalangunlaricha yaqin kelmanglar degan. Mana bu ham demak hayz chiqqanda ham u najas ekan, shuning uchun tozalanish buyurilyapti. Tozalanish najosatdan tozalanadi faqat. Tozalaninglar derkan, demak chiqqan narsa najosat ekan. Haligi sanab o'tgan narsalarimiz demak bular najosat ekan. Alloh taolo va yuharrimu alayhimul khaba'is deb aytdi. Alloh insonlarga nopok iflos narsalarni harom qiladi. Demak, o'sha haligi çıkan narsalar necaz, iflos narsalar Allah uni haram dedi. Bunlar haram narsalardir. Salamat tabiat, sağlam tabiat mana şu narsalarni elbette yaman ko'radi, cirken adı şundan. Allah haram ikki iki kıl bularken. ba'zi narsani hurmatli bo'lgani uchun harom deb ataydi. Masjidil Harom, shahri harom masalan. Masjidi harom degani u harom masjid degani emas, hurmatli masjid degan. Hurmat uchun u yerda har xil beodoblar, beodoblik ishlarini qilish harom degan ma'noda. Endi harom qilish agar hurmat uchun bo'lmasa, hurmat uchun emas, uni harom deyilgan bo'lsa, demak u najosligini bildiradi. Masalan, mana shu sanalgan yuqoridagi najas deb sanalgan narsalarni Alloh taolo najas bo'lganligi uchun harom qilgan. Najas najosat deganning ma'nosi yuqorida aytilganlar har birida mavjud. Qondami, siylikdami, axlatdami, hammasida. <clears throat> Chunki najas jirkaniladigan narsani ismidir. Mana nima desa, jirkaniladigan, nimadan jirkanilsa o'sha narsa najasdir. yuqorida sanalgan narsalar har biri sog'lom tabiatlar jirkanadigan narsalardan. Chunki u narsalar iflos va badbo'ydir. Demak, yuqorida aytilgan hamma narsaning najosligida shubha yo'q. Faqat bitta mani to'g'risida mani ham najasmi, najas emasmi desa, hamma ulamo mani ham najas deydi. Şafii başka gapda aytar ekanlar. فإن الشافعي زعم أنه طاهر واحتج بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا وهو يصلي فيه والواو واو الحال أي في حالة صلاته ولو كان نجسا لما صح شروعه في الصلاة معه فينبغي أن يعيد ولم ينقل إلينا الإعادة ولم ينقل إلينا الإعادة وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه أنه قال المني كالمخاط فأمته عنك ولو بالإذخر شبهه بالمخاط والمخاط ليس بنجاس كذا المني وبه تبين أن الأمر بإماطته لا لنجاسته بل لقضارته ولأنه أصل الآدمي المكرم فيستحيل أن يكون نجسا يعني شافعي aytarkanlarki Shofiyni davolari bo'yicha mani toza narsadir. Bu gaplarga hujjat qilib bir hadis keltiradilar. Oysha roziyallohu anha aytgan ekanlar, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kiyimlaridagi maniyni ishqalab tushirib yuborardim. U kishi o'sha maniy tekkan kiyimda namoz o'qiyotgan vaqtlarida. Agar najas bo'lsa, u mani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha najas bilan namozni boshlashlari o'zi durust bulmazdı. deb e, durust bo'lmagandan keyin o'sha namozni boshqa o'qishlikka buyurilish kerak edi. Lekin hadislarda o'sha mani tekkan kiyim bilan o'qigan namozlarni qayta o'qidilar degan gap yo'q. E, demak, bundan chiqadiki, mani najas emas ekan, shuning uchun ham qayta o'qimabdilar. Yana bir hadis keltiradilar Ibn Abbos roziyallohu anhudan, u kishi aytadilarki, mani bu bir balg'am kabi odam o'zi tupurib tashlaydigan e, narsa debdilar mani. demak u manini o'zingdan yo'qotgan, ya'ni bir yeringa tegib qolsa balg'amni ham shuni tushirib olarding. Shunga o'xshagan bir isiriq bilanmi, biror o't bilan bo'lsa ham o'shani yo'qotgan, ya'ni olib tashagan degan ekanlar. Demak, manini bir balg'amga o'xshatyaptilar. U narsa harom bo'lmagandan keyin mani ham harom emas deb dalil keltiryaptilar. shu bilan deydilar, e, demak u narsani ketkizish bir balg'amni yoki maniyni ketkizishlik najosatligi uchun emas, xunuyligi uchun deyilyapti bu yerda. Demak, mani toza narsa, Shofiy aytyaptilar va dalil qilib yana aytyaptilarki odamni Alloh nazdida aziz mukarram bo'lgan odam asli manidan bo'ladi. O'sha narsani harom desak nima bo'ladi? Mukarram odamda asli-ku bu. Demak, uni najas deyishimiz durust emas. Bu Shofiyning gaplari. Biz nima dedik? Mani ham o'sha qon kabi, e, boshqa narsalar kabi, seydik kabi mani ham najas dedik. Dalilimiz ولنا روي أن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان يغسل ثوبه من النخامة فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما تصنع يا عمار فأخبره بذلك فقال صلى الله عليه وسلم ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركبتك إلا سواء إنما يغسل الثوب من من خمس بول وغائط وقيء ومني ودم أخبر أن الثواب أن الثوب يغسل من هذه الجملة لا محالة وما يغسل الثوب منه لا محالة يكون نجسا فدل أن المني نجس وروي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا رأيت المنية في ثوبك إذا رأيت المنية في ثوبك فإن كان رطبا إذا رأيت المنية في ثوبك فإن كان رطبا فاغسليه وإن كان يابسا فحتيه ومطلق الأمر محمول على الوجوب ولا يجب إلا إذا كان نجسا ولأن الواجب بخروجه أغلب الطهارتين وهي الاغتسال والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة وغلد الطهارة يدل على غلد النجاسة كدم الحيز والنفاس ولأنه يمر بميزاب النجس فينجس بمجاورته وإن لم يكن نجسا بنفسه وكونه وكونه أصل الآدمي لا ينفي أن يكون نجسا كالعلقة والمضغة وما روي من الحديث يحتمل أنه كان قليلا ولا عموم له لأنه حكاية حال أو نحمله على ما قلنا توفيقا بين الدلائل وتشبيه ابن عباس رضي الله عنهما إياه بالمخاط يحتمل أنه كان في الصورة لا في الحكم لتصوره بصورة المخاط والأمر بالإماطة بالإذخر لا ينفي الأمر بالإزالة بالماء فيحتمل أنه أمر بتقديم الإماطة كي لا تنتشر النجاسة في الثوب فيتعسر غسله Biz nima dedik? Mani ham najas dedik. Dalilimiz rivoyat bo'ldiki, Ammor ibn Yosir roziyallohu anhu e, shu nima kiyimlariga ana shunday balg'amga o'xshagan narsa tegib qolgan ekan, o'shini yuvayotgan vaqtlarida oldilaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tib qolib aytdilarki, "Ya Ammor, nima qilyapsan?" Bu kishi tushuntirdilar, nima qilayotganlarini aytib berdilar, xabar berdilar. Shunda payg'ambarimiz dedilar: seni bu e, balg'aming yo ko'zingni yoshi yo demak burningdan keladigan suv yo ko'zingdan keladigan suv yo ko'zingdagi e, idishingdagi suv bularning hammasi teng, ya'ni toza narsalar ular. Suv qanaqa toza bo'lsa, seni burningdan kelgan yoki ko'zingdan kelgan suv ham shunaqa tozadir. Demak, bundan yuvish shart emas. yuviladi kiyim, 5 ta narsadan yuviladi dedilar. Siylik tekkan bo'lsa, axlat tekkan bo'lsa, qay tekkan bo'lsa, qay kiyimga tekkan bo'lsa, mani tekkan bo'lsa va qon tekkan bo'lsa, shu 5 narsadan yuviladi. Xabar berdilarki, demak, e, mana shu 5 ta narsadan albatta yuvilishi kerak ekan kiyim agar ular tekkan bo'lsa. E, endi albatta yuvilish kerak degan gap nimani bildiradi? Nimadan kiyimni yuvilishi vojib bo'lsa, demak o'sha narsa najas ekanligini bildiradi. Ma'lum bo'ldi, bu gap dalolat qildiki, mani ham najas ekan. Yana rivoyat Oysha roziyallohu anhodan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oyshaga aytdilar: "Sen <clears throat> kiyimingda mani ko'rsang, mani tekkan kiyim bo'lsa, agar u nam bo'lsa, uni yuvib yuborgin, yuvgin. Agar u qurib qolgan bo'lsa, uni ishqalab tushirib yuborgin. mana shu yerda buyurdilar, yuvgin yo ishqalab tushirib yuborgin degan buyruqlari demak vojib shu yuvishing deb tushuniladi. Nima uchun yuvishga buyurildi, yuvish vojib bo'ldi? Demak, bu najasligi uchun yuvish vojib bo'ldi, yuvishga buyurdilar. va maniyni chiqishligida vojib bo'lgan narsa nima? Birovdan mani kelsa, bunga endi tahoratni kattasi vojib bo'ladi, ya'ni g'usul qilish. Tahoratni o'zi bilan tozalanmaydi, ma'ni kelgan inson g'usul qiladi. Tahorat g'usul nima uchun qilinardi? Najosat bor uchun qilinardi. Najosat chiqqani uchun tahorat qilish buyurilyapti. Endi katta tahorat g'usul qilishlikka buyurilishligi, demak, najosatni ham kattaligiga, o'sha chiqqan manini e, haqiqiy najos ekanligiga dalolat. Xuddi masalan, hayz qoni kelgandan keyin yuvish kerak edi, chunki najosat chiqqanligi uchun usul qilish kerak edi. Yo nifos qoni tugagandan keyin ham najosat bo'lgani uchun yuvish kerak edi. Demak, mani ham kelgandan keyin yuvishga buyursa, demak bu mani haqiqiy najosat ekan. Bundan tashqari mani agar o'zini toza narsa deyilsa ham shu najasni yo'lidan keladi. najasni yo'lidan o'tadi. Siydik yo'lidan o'tadi. demak o'shani yonidan o'tiyotib, o'shan bilan aralashib najosatga aylanib qoladi. O'zini agar najosmas degan holatda ham chiqadigan joyi o'sha necas yo'lidir. Hop, <clears throat> Endi bu da asli diyor bu ma'ni nega bu necas değiller değilse agar bu ma'ni haqiqatan har bir insonda asli bu asli ekanligi bu ma'ni bir najas bo'lmasligini, najas bo'lishini qaytarmaydi, najas bo'laveradi. Masalan, u mani keyin e, qonga aylanadi. O'sha qonni najasligida hech kim shubhalanmaydi. O'sha qon keyin bir tishlam go'shga aylanadi qorinda. Uni ham najasligida hech kim shubhalanmaydi. Demak, manida ham najasligida shubha yo'q. Endi yuqoridagi rivoyat qilingan hadisda e, payg'ambarimiz o'sha bilan namoz o'qiyotdilar degan so'z o'tdi-ku. Bu shunga ehtimoli borki, u juda oz bo'lsa. O'sha yopishib qolgan mani juda oz miqdorda bo'lsa. o'shanda shunday qilingan bo'lsa bu voqea deb tushuniladi va bu voqeani umumlashtirib bo'lmaydi. Chunki bu bir holat hikoyasidir. Ya'ni payg'ambarimiz yuvgan, yuvmagan degan gap emas bu. Bu holatni Oysha onamiz aytib beryaptilar. Mumkin u juda ozginadirki, ozgina najosat bo'lsa yuvilmasligi mumkin bo'lgan holatlari bor. Bu o'z o'rnida keladi inshaalloh. Yo biz o'sha yuqorida aytgan gapimizga hamil qilamiz, dalillarni muvofiq qilishlik uchun ya'ni dalillar mana bu Oyisha onamizdan kelgan u dalil, Oyisha onamizdan kelgan mana bu dalil ikkovi bir-biriga teskari bolyapti ku Shuning uchun ham u ozidi, shu sababdan uni yuvmaslik mumkin edi. Oz bo'lmasa yuvishlik kerak edi. ular natijasi mali najas edi degan gap chiqadi. Endi Ibn Abbos roziyallohu anhu <coughs> o'sha edi burundan kelgan suvga o'xshatdilar. Buni o'xshatishlarining shunday ehtimoli borki, suratda o'xshaydi bu mani bilan o'sha narsa. Burun suvi hukmida o'xshamaydi. U toza, burundan kelgan suv mani najas. Hukmi boshqa. endi o'sha nimani burundan kelgan suvni ham bir e, bir barg bilan bo'lsa ham olib tashlagin, yo'qotgin, ko'zga xunay deb buyurdilar. Bu degani o'sha manidi ham o'shanda olib tashlasang bo'ldi, yuvishing shart emas degani emas, balki avval aslini yo'qotib, keyin qolgan joyida yuvorgan degani bo'ladi. Chunki kiyimdagi najosat yoyilib ketmasdan o'sha najosatni olib tashlaginda bir narsa bilan. Keyin u tekkan kiyimni o'sha o'rnini yuvgin bo'lmasa u najosat boshqa yerlarga ham yoyilib ketmasin degani bo'ladi. Omon bo'ling.